Awit, Kabanata, Siyam na po. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Buhat pa ng simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na pagkat ikay walang hanggan. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagpabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay parabang isang araw sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay tumaraan mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo, may taglay na bulaklak. Kung gumapi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galit, para kaming nauupos. Sa simbuyo ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Aming mga kasalanan sa harap mo'y nahahayag, mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y nagwawakas itong hiram naming buhay. Parang bulong lamang ito na basta lang tumaraan. Buhay namin umaabot ng pitumpung taong singkad, minsan na may walumpu kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusat hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Ang tindi ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat? niyong ibubungang takot. Dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Yahweh, ang ganitong kalagayan? Parang awa mo na, mga lingkod mo'y iyong tulungan. Kung umagay ipadama, iyong wagas na pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang aming awit at ang aming kahirapan palitan mo ng ginhawa. Singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawin. Magtagumpay nawa kami.